պատկերացնեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում թե ամուսնությունը, քի պլանավորումը ընդհանուր առմամբ, որովհետեւ ինչ է մտնում ընտանիքի պլանավորման մեջ, որպեսզի այդ բոլոր գիտելիքները երիտասարդները ունենան ոչ միայն ամուսնություն։ Իսկ եթե արդեն իսկ ամուսնացած զույգն է մտածում հղիության պլանավորման հարցի շուրջ, ըստ բժշկուհու այստեղ կարևոր է մի նրբություն, որ նրանք հստակ պատկերացնեն, թե երբ է արդեն խոսքը գնում անպտղության մասին եւ որ պահից արժե անհանգստանալ։ Դա արդեն այն ժամանակահատվածն է, եթե զույգերը մեկ տարվա ընթացքում ռեգուլար սեռական կյանքի պայմաններում իհարկե չպաշտպանվելով չի գրանցվում հղիություն։ Այդ պահից արդեն կա անհանգստանալու հիմք, արդեն պետք է պարտադիր դիմել մասնագետների, որպեսզի սկսենք հետազոտությունները եւ հասկանանք ինչ խնդիր է, ինչ պատճառով դա տեղի չի ունենում։ Որովհետեւ մինչեւ այդ 1 տարին հնարավոր է ֆիզիոլոգիական ինչ-որ process-ների պատճառով միշտ չի որ ավուլյացիայի շրջանում կարող է հարաբերությունը լինել եւ այլն, բայց 1 տարին արդեն հստակ պետքա ֆիքսել։ Եթե 1 տարի ամուսնացած է զույգը եւ ազատ սեռական կյանքը կա, ապա պարտադիր պետք է դիմել մասնագետի։ Ռեպրոդուկտիվ տարիքում գտնվող եւ հղիություն պլանավորող կնոջ մոտ, եթե չկան պաթոլոգիկ դրսևորումներ, ապա ըստ Տաթևի Կորուխչյանի ամենակարևոր երկու գործոնները ցիկլի բնույթն ու ձվազատման արկայությունն են։ Տղամարդկանց պարագայում առողջ սպերմոգրաման, առանց այս նախապայմանների հղիություն գրանցելու հավանականությունը զրոյական է։ 39 օրինակի համար 35 եւ ավել տարեկան է ճիշտ է ելի 1 տարից ավել է համարվում եթե մենք ախտորոշում ենք անպտղություն բայց այդ դեպքում չարժի սпасել այդ 1 տարին եթե արդեն 35-36 տարեկան է գոնը մինիմալ հետազոտություններ այսինքն կլինիկական զննումը ուրոգենտոքսիկի քննությունը սպეციფიկ ինֆեկցիաները ամենակարևորը ֆալիկուլոդինամիկան պետք է անցնել ավելի շուտ, որ համոզված լինել, որ կատարվում է ձվազատում, որ լորձաթաղանթի հաստացումը գնում է ճիշտ եւ հնարավոր է լինի հղիություն։ Սա ավելի շատ ոնց որ առաջնային այն ինչ որ պետք է անել երիտասարդ ընտանիքներին դեռ ոչ ծանրաբեռնված անամնեզով։ Երբ զույգը պլանավորում է հղիություն, սակայն չի ստացվում, պարտադիր է բժշկի այցելել երկուսով սակայն բժշկորուղչյանն իր պրակտիկայում դեռ շարունակում է առնչվել դեպքերի, երբ հետազոտվում է միայն կինը կինը սկսում է հետազոտվել շատ երկար ամիսներ, դա թե ֆինանսային տեսանկյունից է ծանր, թե հոգեհուզական, բայց տղային ստուգում են ուշ։ Ես առնչվել եմ նման խնդիրների, միշտ զույգերին ուզում եմ հիշեցնեմ պարտադրեմ, միշտ սկսեք միասին։ Երբ որ աղջիկը գնում է գինեկոլոգի մոտ, տղան պարտադիր անցնում է գոնը մինիմալ սպերմագրամա։ Եթե մենք չունեցանք առողջ նորմային համապատասխան արդյունք տղամարդու մոտ, ապա հղիությունը նույնպես կարող է չլինել կամ լինել շատ ուշ, իսկ ժամանակի առումով դա բավականին երկար է տևում։ Սպերմոգրամայի հետ կապված խնդիրները կարող են տարբեր լինել։ Ոստի կապված խնդրի բնույթից տղամարդն այցելում է ռեպրոդուկտոլոգի կամ ուրոլոգի։ Կարող է լինել ազոսպերմիա, ասպերմիա, դες քանակնակիչ կամ միգուցե որակային կան խնդիրներ, այդ ախտորոշումը դնվում է ուրոլոգի կողմից կամ ռեպրոդուկտոլոգի եւ անձը ստանում է համապատասխան բուժում։ Դա կարող է զուգորդվել որոշակի բորբոքային ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետ, այդ դեպքում զույգը բուժվում է միասին, եւ մինչեւ տղամարդու մոտ կարգավորվում է սպերմագենեզը, աղջկա մոտ արդեն կատարվում անբավարար բուժում եւ ելի մենք ժամանակ ունենք այ ֆալիկուլոդինամիկան, էնդոմետրիումի մոնիտորինգը կատարելու, հասկանանք կատարումը նորմալ ամեն ինչ թե ոչ, եթե կարիք կա ստուգվում է հորմոնալ ֆոնը եւ այստեղ չենք մոռանում վահանաձև գեղձը։ Հայկական իրականությունում շատ դեպքերում զույգերը հղիություն չեն պլանավորում Նրանք ամուսնանում են եւ երբ արդեն արկա է հղիություն, հղին հաշվառվում է մանկաբարձ գինեկոլոգի մոտ։ Այդպիսի կանանցից է նաեւ երկու երեխաների մայր Վիկտորիա Պետրոսյանը։ Երեխան պլանավորելու համար առաջին կարևոր նախապայմանը մյուս մի ուրիշ տեսանկյունից դա ծնողի առողջության հարցն է։ Իմ կարծիքով, մինչ ամուսնանալը, եթե աղջիկը կամ տղան, ասենք, ինչ որ առողջական խնդիրներ են ունենում, այդ դեպքում պետք է անպայման դիմել բժշկի, հետո նոր արդեն մտածել ամուսնության մասին, որ เป զի հետագային ոչ մի խնդիր չառաջանա, որ เป զի ավելի հանգիստ լինես քո նոր կյանքի փուլում։ Կոնկրետ ես, քանի որ ոչ մի առողջական խնդիր չունեի, դրա համար բժշկի չեմ դիմել մինչ ամուսնանալս ու Փառք Աստծո այսօրվա դրությամբ երկու բալիկ ունեմ, երկուսն էլ առողջ են եւ ցանկանայի, որ ոչ մեկին մինչ ամուսնանալն էլ խնդիր չունենար, որ բժշկի կարիք էլ չունենային, բայց հորդորում են, որ անպայման արկայության դեպքում, թեկուզ ամենաչնչին խնդրի դեպքում բժշկի դիմեն, որ เป զի ոչ մի խնդիր չառաջանա, ամեն ինչ հեշտ ընթանա։ Վերադառնալով անպտղության պատճառներին նշենք, որ դրանցից են վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրները, որոնք որոնք պայմանավորված մեր տարածաշրջանի էնդեմիկ գոտու հետ, բավական շատ են եւ անպտղության հաճախակի հանդիպող պատճառներից մեկն են։ Այսպիսի դեպքերում ռեպրոդուկտոլոգին զուգահեռ զուգի հետ աշխատում է նաեւ էնդոկրինոլոգը։ Ստուգումները զուգահեռ սկսելուց մենք շահում ենք եւ ժամանակ, եւ մինիմալ հոգեբանական նաեւ տրավմա, այսինքն չի լինում ժամանակահատված, կինը հետազոտվում է, հետո նոր հիշում ենք, որ պետքա նաեւ տղան հետազոտվի մի քիչ մեր ազգին բնորոշ է, դե տղան մտանուչ նորմալ է, տղան սպասում է, երբ կինը հետազոտությունները վերջացնում։ Երբեք չենք սպասում, սկսում ենք միասին։ Իսկ կնոջ պարագայում անհրաժեշտ հետազոտություններն են գինեկոլոգի խորհրդատվությունը եւ սոնոգրաֆիան։ Այս երկու գործողություններից հետո ռեպրոդուկտոլոգն արդեն կարող է հետագա հետազոտման պլանը կազմել առաջնահերթ մեր համար, եթե իրենց մոտ արդեն կա սեռական կյանք, այստեղ կարևոր է շատ։ Այս տղամարդիկ ելելով մեր մենտալիտետից հիմնականում տղաները սեռական կյանքով ապրում են։ Մինչև ամուսնություն աղջիկները ավելի հաճախ սկսում են ամուսնությունից հետո։ Այստեղ կարևորը որպեսի մինչև ամուսնություն տղան ստուգվի եւ բացառենք որոշ որևիցե սեռավարակներ, որևիցե բորբոքային process-ներ։ Նրանով մենք ապահովում ենք մեզ նրանից, որ հետագայում, այսինքն ամուսնությունից հետո աղջիկը չի վարակվելու, չի բուժվելու նույնպես։ Սակայն երբ ռեպրոդուկտոլոգին դիմում է օրինակ 30 անցքին, երկու ծննդաբերությամբ մի քանի ընդհատումներով նման դեպքերում բժիշկ Կորուխչյանը խորհուրդ է տալիս չսպասել ընդունված 1 տարին եւ միանգամից ցուցում է արգանդի փողերի անցանելիության ստուգում։ Եթե ինձ մոտ գալիս է գեր աղջիկ, մազակալումով, ցիկլը խախտված, հասկանալի է, որ պետք է պարտադիր ստուգել զվարանների ֆունկցիան, որտեղ սոնոգրաֆիան տալիս է կառուցվածքային ստրուկտուրային փոփոխություններ, որոնց հիման վրա բժիշկը արդեն կարող է հասկանալ կա արդյոք ֆունկցիոնալ խնդիր այսինքն ձվարանները մեծացած են, մուլտիֆոլիկուլար են, կասկածում ենք պոլիկիստոզ, կա ֆունկցիոնալ կիստա, կասկածում ենք ձվարանների ֆունկցիայի խախտում։ Այսինքն անելուց հետո խորհրդատվությունը, սոնոգրաֆիան, այն մինիմալ փաթեթը, մենք արդեն հստակ հետագա պլանը կարող են գծել։ Եվ նույնը չենք կարող ասել, եթե գալիս է ոչ ավել քար չունեցող մի հարաղջիկ ցիկլը միշտ կանոնակարգավորված է, կյանքում խնդիր չի ունեցել։ Իհարկե այդ դեպքում սահմանափակվում ենք մինիմալ հետազոտությունների ցանկով եւ արդեն ամուսնությունից հետո հետեւողական ենք լինում այդ հարցում։ Տարբեր հետազոտություններով աշխարում հատկապես զարգացող եւ զարգացած երկրներում տարեց տարի աճում է անպտղության թիվը, որոնք են պատճառները, պարզաբանում է վերարտադրողական առողջության մասնագետը։ Հիմա շատանում են եւ ինֆեկցիաների փոխանցման ճանապարհները եւ հաղթահարվում են շատ հեշտ մի քանի տարբեր, հա, իրականում տարածությունները, այսպես ասած, տարածում է ինֆեկցիաների իհարկե շատացել է։ Ձերական կյանքը սկսում են հիմա շատ ավելի շուտ եւ միշտ չի որ մեկ պարտներով շուտ կա փաստերը շատ-շատ են, որոնք կարելի է հերթով նշել, սկսած էկոլոգիայից վերջացրած անձնական ծուր կյանքի կարգավորմամբ։ Եթե օրինակ խորթային ժամանակաշրջանում կան այդ միջինում 20 տարեկանում արդեն մայրանում էին, ապա մեր օրերում պատկերը լրիվ այլ է։ Բժիշկ Կորուխչյանի տարիների պրակտիկայում քիչ չեն դեպքերը, երբ կանայք սկսում են հղիություն պլանավորել արդեն 35-ից հետո։ Եթե զուտ բժշկական տեսանկյունից, եթե մենք խոսենք միայն ֆիզիոլոգիայի մասին, ինչքան էլ մենք առաջ չենք փորձում գնալ գիտական տեսանկյունով, գոյություն ունեն բնական զարգացող process-ներ, բնական օրենքներ, որոնք շատ դժվար է տեղաշարժել, գրեթե անհնար է։ Խոսքս վերաբերում է ռեպրոդուկտիվ տարիքային սահմաններին։ 30-35 տարեկանից հետո կնոջ մոտ զվազատման քանակը Զվարաններում ծվաբջիջների pašարը, ֆալիկուլների pašարը մեր մոտ պակասում է։ Այսինքն իրանց արհեստական շատացնել դա հնարավոր չի։ Դա բնությունն է, այդտեղ ոչ մի քայլ չենք կարա ձեռնարկենք։ Պաշարը, եթե պակասում է, կինը սկսում է ունենալ։ Միգուցե ցիկլը լինի կանոնակարգված, արյանը քանակի կորուստը կարող է իրեն կարծես թե թվայելի նույնը, սակայն լինում է որ պակասում է տարիք ընթացքում, բայց ֆալիկուլների պաշարը իրանք պակասում են, իրանք անվերջ չեն ի ծնե կա որոշակի X քանակ, որը ամբողջ կյանքի ընթացքում սպառվում է եւ տարիքի հետ ինքը պակասում է հասկանալի պատճառներով։ Ինչքան էլ մենք ձգտենք առողջ ապրելակերպի, տարիքի հետ մեզ մոտ բացահայտվում են որոշակի սիրտանոթային, հորմոնալ, վահանաձև կեղծի հետ կապված եւ այլ քրոնիկ հիվանդություններ, որոնց դեպքում եւս հղիանալու շանսերը քչանում են, հղիություն տանելը դժվարանում։ Մենք ունենք եւ 41 տարեկան, եւ 42 տարեկան հղիություններ, 38 նշատարիքային խումբը կարա հղրանա, բայց ընթացքը հղիության, ծնդաբերության, քրոնիկ հիվանդությունների արկայության ընթացքում բարդություններ եւ այլն իրանք իհարկե շատ են այդ սահմանները ինձ, եթե դուք ասեք իմ կարծիքն եք, ուզում չի կարելի անցնել, ցանկալի չի անցնել, որպեսզի ունենանք առողջ բալիկ եւ առողջ մամա։ Բոլորը գիտեն նաեւ, որ տարիքի հետ մեծանում է որոշ գենետիկա պաթոլոգիաների հավանականությունը։ Դա այեւ որ գինը մոտենում է խորհրդածության այդ ժամանակ մանկաբարձ գինեկոլոգը պարտադիր կամ ռեպրոդուկտոլոգները ասում են նաեւ ռիսկային խմբերի մասին, ռիսկային տարիքի մասին։ Այդ ամբողջը իհարկե կա, շատ ճիշտ եք ասում, բայց տենդենսը գնում է համաշխարհային դեպի տարիքային, դե ռեպրոդուկտիվ տարիքը փոխել չենք կարող, բայց ընդ առաջին հղիության տարիքը փոխվում է, մեծանում է։ Սեռական կյանքը վաղ տարիքից սկսելը եւս կարող է վերարտադրողական ֆունկցիայի խանգարման տանել, ուստի Տաթևիկ Կորուխչյանը խորհուրդ է տալիս գույշ լինել եւ սեռական կյանքով սկսել ապրել ոչ վաղ, քան 18 տարին լրանալը։ Մինչև 18 տարեկանը դեռ աղջկա մոտ գնում է հասունացման շրջան, այսինքն դաշտանային ցիկլը կարող է սկսվել 11, 12, հիմա դա էլ է փոխվել, ինչ գնում է ակսելերացիա 13 տարեկանում միջինը 2 տարվա կտրվածքով գնում է կարգավորման ժամանակահատված եւ հետո արդեն ցիկլը կանոնակարգված հիմնականում գնում ենք ակու իր հունով արդեն գնում է բայց բացի զուտ դաշտանային ցիկլից կա նաև հեշտոցի լորդա թաղանթը հա արտանդի պարանոց այդ ձևավորման վերջնական ոնց որ մեծանալու ընթացքում ձևավորման ընթացքը 18-ից հետո նոր արդեն օրգանիզմը պատրաստ է աղջկա սեռական հարաբերության ու հետագա արդեն հղիության։ Մինչ դա իհարկե ցանկալի չի դա ոչ մի դրական ազդեցություն չի թողնի բոլորի մասներով ներառյալ հոգեբանարեն։ Անչափահասին դա մի խնդիր խնդիր է, չարժի, որովհետև դեռ օրգանիզմը պատրաստ չի։ Այլ է իրավիճակը ուշ տարիքում սեռական կյանք սկսելու պարագայում։ Այստեղ ուղիղ կապ ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիայի խանգարման հետ չկա ցանկալի է սկսել սեռական կյանքը ռեպրոդուկտիվ տարիքում, բայց դա չի նշանակում, որ եթե 30-ը լրացավ, պետք է արագ սկսել սեռական կյանքը, թե չաշխաշուրական չէ։ Եթե 32, 33, եթե չկա խնդիր, կինը հղանում է ուղակի process-ները, որոնք ֆիզիոլոգիապես գնում են օրգանիզմում, իրենք միևնույնն կատարվում են։ Եթե կինը նույնիսկ 30 տարեկանից ապրի սեռական կյանքով, բայց պաշտպանվի, ասենց ասենք, հա պլանավորի իր հղիությունը ուշ։ Ու գանք հասնենք 39 տարեկանին, մենք էլի կանգնելու ենք նույն փաստի առաջ։ Ինքը ճիշտ է ապրում էր սեռական կյանքով, բայց ձվազատում չի լինում ամեն ամիս։ Կարելի է 20-ից ապրել սեռական կյանքով ու 36-ում ունենալ լիքը խնդիր եւ հակառակը։ Երբ զույգը պլանավորում է հղիություն, պետք է հաշվի առնի, որ այդ կարևոր փուլում կան մի շարք կարելիներ եւ չի կարելիներ, որոնք են դրանք, պարզաբանում է գինեկոլոգը։ Ցանկալի է որ ձգտեն առողջ ապրելակերպի հնարավորինս, իհարկե մեր պայմաններում։ Այդտեղ մտնում է հիմնականը, հա, չծխել, չխմել, ալկոհոլ չօգտագործել, նիկոտինն չլինի գոնե 3 ամիս շուտ պլանավորման ժամկետից։ Ինքը եթե զույգը պլանավորում է հղիություն, ինքը մոտավոր գիտի, երբ է պլանավորում, երբ են ամուսնանում, սեռական կյանք լինի թե չլինի անկախ դրանից, իրանք պահպանեն այդ մի քանի կանոններ, այսինքն փորձեն սննդակարգը կարգավորել, որ լինի մինիմալ ոչ բնական, այսպես ասած, այս fast food եւ այլն, բայց հիմնականը դա ծխախոտն է եւ ալկոհոլի չօգտագործելը 3 ամիս շուտ։ Բժիշկ Կորուխչյանը անդրադարձավ նաև հղիության պլանավորման շրջանում վիտամինների ընդունմանը։ Եթե կինը կարողանա պահպանել առողջ ապրելակերպին հիմնական գոնը, հա պայմանները, այդ դեպքում կախված սեզոնից, կախված առանձնահատկություններից նոր վիտամինների հարցը կարիք ունի քննարկելը, որտեղ ֆոլատտուն իհարկե մենք խորհուրդ ենք տալիս նույնիսկ նախապես 1-2 ամիս շուտ, բայց այստեղ նորից պետք է նայենք, թե ինչ պացիենտի հետ ենք զրուցում։ Տարիքը, նախկին հղիությունների ընթացքը, այդ պահին վիճակը, եթե ինքը ունի վիտամին D-ի պակաս, օրինակ, որը շատ հաճախ հանդիպում է։ Իհարկե մենք դա կնշանակենք այդ նախնական խորհրդատվության ժամանակ այդ ամենը զրույցի ընթացքում հասկանալի է լինում։ Օրինակ, եթե հղիություն պլանավորող զույգը ծանրաբեռված ռեժիմով է աշխատում, վարում է пассив ֆիզիկական կյանք, ունի քնի խանգարումներ, դեպրեսիաներ, ապա նման դեպքերում ռեպրոդուկտոլոգը մի քանի հետազոտություններ է անում վիտամին D-ի, ընդհանուր արյան անալիզի եւ վահանաձև գեղձի ստուգման համար, եւ կախված արդյունքներից նշանակվում են համապատասխան վիտամիններ Այ եթե կինը գալիս է մայիսին, ասում են օգոստոսին ուզում է հղանը, այդ դեպքում ավելի ճիշտ է կարգավորել իր նյութափոխանակությունը, աղիքների ֆունկցիան հետաքրքրվել ինչպես է եւ այլն ու խորհուրդ տան մի քիչ ավելի ակտիվ մրգերի հա կիրառում լինի, քանց վիտամիններ։ Նույնը չեմ կարող ասեմ, եթե գալիս է փետրվարին, եւ պլանավորումը մեկին, որ ունի եւ դեի պակաս, եւ օրինակ վանա ձեր գեղձի եւ այն եւ այն ցանկացած բարագայում անկախ արկա ալգորիթմներից, որոնցով մենք բոլորս շարժվում ենք մասնագետները, անհատական ինդիվիդուալ տեսնել պացիենտին դա շատ կարևոր է։ Ու նույնը չենք կարող դեպ ասեմ նշանակել 40 տարեկան կնոջը վիտամինային կոմպլեքսների առումով եւ 20 տարեկան կնոջը։ Անրադառնալով միֆերին նշենք, որ հղիության պլանավորման պարագայում ամենատարածված միֆը սեռի պլանավորումն է։ Դա բնական process է եւ կապված է միայն սպերմատոզոիդից, այսպես ասեմ, բայց Հիմնական միֆը կարծում եմ դա մնացածը շատ հարաբերական են ու երբ որ մի փոքր բացատրում ես իրանք հասկանում են բալիկի սերի մասին մտածելու կամ ինչ որ գարասկոպով են չէ մեր տարբեր բաներ կան այդ որ սկսում խոսալ մեզ եթերը չի հերիքի որովհետև ինչ որ օրեր հաշվելով գարասկոպով նշանները հաշվելով սերը հաշվելով sense մտքերով գալիս են աղջիկները ու երկար ժամանակ է պահանջվում որ բացատրես որպեսի պետք է անել ամեն ինչ որպես ունենալ առողջ բալիկ եւ առողջ մամա ու ասել, որ օրինակ, եթե աճ ձվարանում է, ձվազատումը դա չեմ հիշում, բայց կա տենց միֆ, տղայա կամ ձախա աղջիկը, ես ուղղակի ինձ թույլ չեմ տա դաժե քննարկեմ, որտեվ դա բժշկություն չի, դա ընդհանրապես առողջապահության հետ ոչ մի կապ չունի, ու չեմ ասում էլ, որ աբսուրդ է ինքը իրանով Ինչ էլ դուք անեք, աճ զվարանում է դա կատարվում, ձախում է կատարվում, հանդիպել են իրանք իրար փողում, թե դեռ այդ ընթացքում թե արգանդի խորոչում, հասկանում եք դա կապ չունի։ Վերջում բժշկուհի Կորուխչյանը իր սրտի խոսքն է հղում Արցախի մայրիկներին։ Լսենք նրան, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը 102.3 հաճախականության վրա։ Թապես հայ մայրիկները իրանք շատ ուժեղ են, Արցախի մայրիկները երևի այս պահին կրկնակի երակի ուժեղ են, ես առնչվել եմ մեր պատերազմի ընթացքում մի քանի ապագա եւ արդեն մամաների հետ, իրականում հրաշալի աղջիկներ իրենք պետք է լինեն ուժեղ, իրենք պետք է լինեն զգոն, գիտակից ու կարծում եմ, եթե ճիշտ կարգավորեն, պլանավորեն իրենց ընտանեկան կյանքը, իրենց ընտանեկան ընտանիքի պլանավորման մեջ նաեւ հղիության պլանավորումը, դեռ շատ ու շատ առողջ մամաներ իրենց առողջ բալիկներով ծնդատնից դուրս են գրվելու։ Իսկ մենք բժիշկներից պատրաստենք իրաց կողքին ենք ցանկացած գիտեք ժամին այնց որ մնում ուղակի իրանք դիմեն, եթե լսեցին այս կարճ խոսքը, ապա գիտեն երբ դիմել, ինչքան շուտ, այնքան մեզ ավելի հեշտ է թե ախտորոշել, թե բուժել բոլոր տեսանկյուններից։ Այնպես որ իրանք դիմում են, իսկ մենք բոլոր հարցերում մեր հնարավորությունների սահմաններում եւ ավել այդ օգնությունը տալիս ենք։